usted tiene muchas ganas de aplaudir, si usted tiene muchas ganas de aplaudir, si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de aplaudir. Si usted tiene muchas ganas de estornudar, ah, si usted tiene muchas ganas de estornudar, si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de estornudar. Si usted tiene muchas ganas de asustar, si usted tiene muchas ganas de asustar, si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de asustar. Si usted tiene y yo tengo muchas Si usted tiene muchas ganas de chistar, si usted tiene muchas ganas de chistar, si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de chistar. Si usted tiene muchas ganas de reír, si usted tiene muchas ganas de reír. Usted tiene la razón y no hay oposición. No se quede con las ganas de reír. Si usted tiene muchas ganas de saludar. Si usted tiene muchas ganas de saludar. Si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de saludar. Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de descansar, la canción termina acá. Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de descansar, la canción termina acá. Si usted tiene muchas ganas de aplaudir, si usted tiene muchas ganas de aplaudir,